տեխնիկական միջոցները ցույց տվել եզրակացնելու, որ հակառակորդի գործողությունները լինելու նման ծավալով հյուսիսից մինչև հարավ նման դեպքեր մենք չենք ունեցել։ զարգացրել են, հիմա էլ շարունակում են ձեր բերել միջոցներ, վստահեցնում եմ, որ հաջորդ արտահայտության վերաբերյալ ինֆորմացիան կունենանք ավելի խորը, ավելի ամբողջական եւ այդ ամենը մեզ թույլ կտա իրենց մելիքների մասին նորմալ եզրակացում համալրված ասած այս անհրաժեշտ տեխնիկաց մասնագետները չի մոդրանք նոր տեխնիկան մարտական ծառայության իրականացման համար ինչպես է նաև հասցնում անմիջապես դիապետել այդ տեխնիկան ստեղծված է խումբ, որ իրականացնում է ըստ ուղությունների ըստ զորամասերում պարապմունքներ, էթնոն ձերբերված միջոցների դիրապետման, կարգավորման, կարգեբերման, գիրառման պարապմունքներ եւ այդ պարապմունքներին ընդգրկված են զորամասերի սպայական կազմ եւ հատկապես զինծառայողներ, ովքեր որ առավել լավ են դիրապետում այդ միջոցներին։ Դա շարունակական է սխալներ եղել են, դրանց վերաբերյալ քննություն անցկացվել կամ պաշտոնատար անձիկ, որ ազատվել են բաղեցրած պաշտոններից, բոլոր դեպքերով էլ հարուցած է քրեական գործունեությունը ընթացքում է, որ մարդիկ կլինեն պետքա պատժեն, իհարկե կպատժվեն։ Պետքա զորացրվեն, ուրեմն կզորացրվեն։ առաջնային գիծը կահավորում են, խտությունները բարձրացնում են բոլոր առումներով, եւ սպառազինության, եւ ազնագազմի, եւ խոցման միջոցների, մեր դիրքերի մեր մասը մեկու մեջ է պատմում։ Դա էլ որոշակի խնդիրներ է առաջացրել այս պատերազմական գործողությունների ժամանակ։ Գիտեն, որ ունենք մարտային ուժի խնդիր։ Հիմա այդ խնդիրը երբ պետք է ցանկացած գնով լուծվի։ Նման դեպքեր ունեցել ենք, իհարկե դա իր բացական ազդեցություն ունեցել է։ Այս պահի դուրսամ մենք այդ չպահող դիրքերի քանակը նվազեցրել ենք նվազեցնելու են։ Մենք մոտեցումներ ենք փոխել, ըստ ինչի հաշվին այդ աչասեն։ Արդյոք հնար է այդ դիրքերի վերադարձ, որովհետև կան տարբեր խոսակցություններ, որ մենք կարող ենք ամսի 3-ին արդեն վերադարձնել այդ դիրքերը, սակայն համո համապատասխան հրաման չեղավ Հայաստանից։ Դրա համար դեպքերը մնացել են շնամու վերահսկողության տակ։ Հայ գինդիրքեր վերադարձվել է։ Պարզապես ամսի 5-ին ժամը 11:40 րոպեին արդեն լրիվ դադարեցվել է։ Մինչև այդ դադարեցման պահը մենք մեր վերահսկողության տակ եկեցել մոտորապես 8 դիրք ոչ մեկ չխոսում, որ հետվեցել են մենք այդ դիրքերը։ Ու այդ դիրքերն էլ ժամանակը գա այդ ուղղությամբ էլ աշխատանքներ կտարվեն, այդ մասն էլ ենք մենք մտածում։ Ուղղերը հազարում մաս այսօր Հայաստանում եւ Արցախում ցանկացած կառավարության զրույցը սկսվում է հողերի հազարում մասին, թե մարդ եւ վերջանում դրանում։ Որը բարոյական անվարում դիտարկը առաջացնում։ Հողեր հանձնելու մասին չկա։ Ոչ մեկը մտադրություն չունի հողեր հանձնելու։ Չգիտեմ, էլի լուրերա տարածումա միանգամից այդ դե- դեպի արձագանք են գտնում մեր հասարակության մեջ։ Ոչ մեկը մտադրություն չունի հողեր հանձնելու։ Ոչ մեկը դրա մասին ոչ խոսացել է, ոչ էլ ոչ թե խոսացել, այսինքն չէր մտածել։